ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم أيتها الله سبحانه وتعالى نكاخلان مغز مشرك بلغان خطن نرغة Сезнең өчен кол хәлендә булган мөэминә хатын-кызлар хәерлерәк, мөшрик хатынга караганда, хәтта мөшрик хатыннар сезне гаҗәпләндерсәләр дә үзләренең сыйфатлары белән. Гаҗәпләндерсәләр дә, үзләренең сыйфатлары белән сезгә бер кол мөселман хатыны хәерлерәк, ди Коръәни Кәримдә Аллаһу Субханәһу вә Тәгалә. Бу аяти кәримнең иңү сәбәбе, җәмәгать, Ошбу сахаба Мәккәгә килгәч, аны элек яратып йөрүче бер хатын, ул хатынның исеме Гыйнак. Бу хатын аны күреп ала. Шуннан бу хатын әйтә, Әйдә, икәү ялгызы гына утырып сөйләшик әле, ди. Ошбу сахабә әйтә, Юк, ислам безгә аны кушмый, алайса мине никахлап ал, ди. Икесенең арасында мәхәббәт була, бу Гыйнак исемле хатынның чибәрлеге хакында җәмәгать гаҗәпләнеп, бу егет мәхәббәте шушы чибәрлеге аркасында була. Алайса мине никахла, ди. Шуннан бу әйтә, Мин Мәдинәгә кайтып, Расүлебез саллаллаһу галәйһи вә сәлләмнән моның хакында сорыйм башта, дип, Расүлебездән сораганнан соң, Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә ошбу аятьне иңдерә, Вә лә тәнкихүл мушрикәти хәттә йо'мин. Иманга килгәнче хатын-кызларга никахланмагыз, ди. Иманга килгәнче, иманны булганчы, иман җәмәгать гамәл белән дә, гыйбадәт белән дә расланган иман ул. Шушы булмыйча никахланмагыз ди, ни өчен? Әйдәгез, җәмәгать, карыйк әле, Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә ни өчен шушы аятьне иңдергән, чөнки, җәмәгать, җир йөзендә яшәгән бөтен мәхлукатларны карасагыз, бөҗәкләрне, кошларны, хайваннарны, кайсысының балалык чоры иң күбе? Иң күп балалык чорын Аллаһ Собхана уә Тәгалә адәм баласына биргән. Туганнан алып, балигъ булганчыга кадәр бала тугыз, ун, унике ел вакыт үтә, балигъ булганчыга кадәр. Чебеннең, менә чебен тагын, чебеннең балалык чоры ике сәгать. Чебеннең ике сәгать балалык чоры. Бозау тугач ук аякка баса. Үрдәк баласы йөзеп китә. Әмма ләкин Адәм баласына Аллаһ Субхана вә Тәгалә балалык чорын биргән ун ел. Ни өчен? Чөнки бала хайваннар, бөҗәкләрдән аермалы буларак инстинкт белән генә яши алмый. Инстинкт белән генә яши алмый, балага тәрбия кирәк. Ун ел буе бала кемнең карамагында була? Шушыны уйлап карасак, җәмәгать, кем кулында була бала? Шушы хәдисне, кызганычка каршы, кайбер мөселман җегетләребез дөрес аңламыйлар. Алар әйтәләр, Менә Пәйгамбәребез матурлыгына, нәселенә, малына карап, никахларга кушмаган, фәкать диенәгә дип. Юк! Тәнкихүл мар'ата ли арба'. Дүртесе белән дә никахлансагыз мөмкин, чөнки. Матурлыгына карап, малына карап, нәселенә карап никахланган хатын да бит асылда мөэминә булырга тиеш. Бу дүрт төрле хатынның дүртесе дә мөэминә, дүртесе дә намаз укый, дүртесе дә ураза тотарга тиеш, чөнки матурлыгына гына карап, дин укымаса, намаз укымаса бөтенләй ярамый никахлашырга. Болар дүртесе дә мөэминә. Әмма ләкин Дүртенчесе, диненә карап дигән сүз. Кайсысы шушы дүртесенең иманы ныграк, диндәге мәгълүматы, мәгърифәте һәм динне тотуы кайсысыныкы хәерлерәк, шуңа никахлануыгыз хәерлерәк булыр, ди. Ни өчен? Чөнки матурлык фәни, бетәчәк. Чөнки мал фәни, бетәчәк. Иман мәңге. Шуңа күрә. Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә әйтә, Вә лә төнкиһүл мүшрикәт, иманга кермәгән кешенең чибәрлегенә генә карап, малына гына карап, нәселенә генә карап, имансыз хатынга никахлансаң, көннәрдән бер көнне чибәрлеге югалса, малы бетсә, Арагызда аралашырга бер мәгънә калмаячак бусы бер, шуннан соң ир кешенең, әйләнеп караса, кем белән никахланган икәнен аңламый. Хатын-кыз тизрәк ашыга бала табырга, шушы яхшы ирне җибәрмәскә, бала белән бәйләп куерга. Аннан соң инде бала аркасында дип, берсенә-берсе карый алмыйча, гомерләрен мескен үткәрәләр, берсе теге якка караган, берсе бу якка караган, бер бала аларны бәйләп тора. Бала дип җәфа чигеп яшиләр. Ни өчен? Чөнки җәмәгать асылда иманга карап никахлашу булмаган. Бүген һәм менә шушы аятьнең Бакара сүрәсендә иманлы булмаган хатыннарга никахлашмагыз дигән сүзнең асылын аңласагыз иде, җәмәгать. Чөнки, менә мин әйткән шушы ун ел, унике ел баланың бала чорында ана, әгәр дә мөэминә хатын булса, Динле хатын булса, иманы көчле булып, балага тәрбия бирерлек мөмкинлеге булган ана булса, бала нигездә нигезле иман белән тәрбияләнә. Нигезле иман! Кызганычка каршы, менә монда безнең күбебез нигездә иман белән тәрбияләнгән кешеләр түгел. Русча әйтмешли, без приобретенные. Без аны җигерме яшьтә, утыз яшьтә, кырык яшьтә, илле яшькә иманга килдек. Әле ярый безнең әни-әтиләр үзләренең әти-әни һәм бабаларыннан ниндидер дога һәм хәерле кәлам һәм йолалар өйрәнеп калып, безгә аның тамчысы тамган. Тамчысы. Һәм бүген көндә җәмәгать гаҗәпләнәләр. Сорау бирәләр миңа, Хәзрәт, ә ни өчен сезнең мөселман хатыннары һәм ирләре аерылышалар? Ник матур яшәмиләр? Менә җәмәгать шушы Аять Кәримнең асылында чөнки безнең бүген җигерме яшькә җиткән җегетләребезнең, кызларыбызның ун еллык иң мөһим чорлары, җәмәгать, кызганычка каршы, үткән, мөселман булмаган әти-әни тәрбиясендә. Аларның бөтен сүзләрен, кыланмышларын, аларның бөтен гадәтләрен үзенә сеңдергән ул ул елда. Җигерме яшьтә җәмәгать иманга килгәч, тормышта ул куллана нәрсәне? Ул җәмәгать күрмәгән әдәп-әхлакны. Ул анасыннан иманлы сүзләр ишетмәгән. Дога ишетмәгән, намаз укымаган ул атасы яки анасы артына басып тотмаган руза. Әмма ләкин җигермедә бүген килгән имамга тормышта ул җәмәгать Коръән белән хөкем итә алмый. Гәрчә Коръәнне укый белсә дә, кызганычка каршы. Ул хөкем итә, ире белән булган мөнәсәбәттә ничек иттереп анасы, атасы белән хөкем иткән кебек, чөнки иман безнең асылда, нигездә килмәгән, тугач ук безне атабыз, анабыз бисмилла дип күтәрмәгән. Шуңа күрә бүген көндә яулык бәйләгән кызлар белән дә, җегетләребез арасында да талаклар, чөнки җәмәгать ул шушы чорны иман белән үткәрмәгән. Шуңа күрә килеп чыга аның. Безгә җәмәгать чорлар үтергә тиеш. Менә без, әлхәмдүлилләһ, егерме яшьтә, утыз яшьтә, кырык яшьтә алган иманыбыз, безнең киләчәк буыныбыз хәзер әйтергә тиешбез үзебезнең улларыбызга, Улым, иманлы хатынны эзлә әле. Улым, хатының иманлы булсын, динле булсын. Балаларыңны шушы дин юлында тәрбияли торган хатын булсын дигән бездән булырга тиеш сүз һәм насыйхәт. Әгәр дә без үзебезнең нәсел, иман чылбырын өзәсебез килмәсә. Менә шушы аятьтән, җәмәгать, безнең бөтен асыл тәрбиябез, безнең иманыбыз шушыннан килә. Мөшрик дип җәмәгать фәкать Ботка табынучыларны гына әйтмиләр. Ярый, теге сахабинең яраткан хатыны Гыйнак, ул Кәгъбәтулла янындагы ботка табынучы булган. Шуңа күрә Коръән аны тыйган. Әмма ләкин бүген көндә, җәмәгать, Аллаһка инанмаган кеше кем була? Аллаһка инанмаган кеше. Динсез кеше юк. Ышанмыйча кеше яшәми, яки ул Аллаһ Тәгаләгә ышана һәм табына, яки инде ул шайтанга табына. Мөэмин һәм динле дигән сүз җәмәгать Аллаһны танып кыйбласы булган иманлы, төпле, нигезле кеше дигән сүз. Шуннан соң аять дәвам итә, җәмәгать. Һәм менә бу әмер кыз кешегә түгел, ә аның вәлисенә икән, атасына, Кызларыгызны, ди, мөшрик егетләргә бирмәгез! Динсез егетләргә бирмәгез! Чөнки Расулебез саллаллаһу галәйһи вә сәлләмнең Әбү Дауд риваять кылган хәдисе бар, әйтә, Лә никаха илля би вәли. Лә никаха илля би вәли. Вәлисез никах булмас, ди. Бирмәгез кызларыгызны, Динсез җегетләргә һәм имансыз җегетләргә, ди, Сезнең кызларыгыз өчен кол җегет, ди, кол. Кол дигән сүз җәмәгать инде, мөлке юк. Мөэмин булган кол егет хәерлерәк. Гаҗәпләндереп. Байлыгын кая куярга белмәгән динсез җегеткә караганда кол мөселман җегете хәерлерәк сезнең өчен, ди. Менә ни өчен? Чөнки әйтә, Шуннан соң аятны карагыз, Улаика ядуна иләннар. Шушы кешеләр, ди, сезнең кызларыгызны җәһәннәмгә илтерләр, ди. Уләика йәдъуна илән-нар. Кызыгыз шушы җегет артына бирелеп, иманын калдырачак, намазы зәгыйфьләячәк, калебендәге иманы түбәнәячәк һәм җәһәннәмгә алып китәчәк байлыгы белән шушы киявегез, ди. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه الله تعالى سندي وزنم نصيحة بلا جنة كاكر تريتلي شنكي بدنيا لزت ثاني Шундый матур сыйфатта сыйфатлап бирә, әгәр дә сез аңлый белсәгез, ди. Менә шушы җәмәгать аятьләрдә Аллаһ Субхана вә Тәгалә безләргә үзебезнең дин чылбырыбызны нәсел ырыкларыбыздагы булган иманны саклап калуның әсәсен аңлаткан. Әгәр дә без һәрберебез мөселман җегетләре һәм мөселман кызлары шушы Аллаһның Бакара сүрәсендәге кагыйдәсен үтәп килсәк иде, гаҗәпләндергән кызлар да, гаҗәпләндергән җегетләр дә динсез булса, җәмәгать ул сезнең өчен Гаилә кырылга лаек кеше түгел. Инде әйтәсем килә, җәмәгать, дин дигәннең дә дин, теге Расулебезнең хәдисенә кайткач, динле хатынга никахлану хәерле дигәч, җәмәгать, динне дә, динле кешене дә тикшерергә кирәк. Нәкъ менә мин сезгә инде аны 100 мәртәбә сөйләдем. 100 мәртәбә. Тагын бер 101-нче мәртәбә әйтәм. Фикх гыйлемендә шундый бүлек бар. Ихтияру зәүҗәт, үзеңә хәләл җефет сайлау дигән бүлектә һәрбер китапта килә Гомәр бин Хаттабның кыйссасы. Өч сорау бирә, шушы мөселман кешесен, намаз укучы, бер сафта намаз укучы кешене мин беләм дигәч, син аның күршесеме, акча биреп карадыңмы? Аның белән сәфәрдә булдыңмы? Бер сафта намаз укучы кешегә дә Гомәр бин Хаттаб, син аны беләсең дигән, Бәя куймый. Әле җиһан тикшердеңме? ди. Әгәр дә син аның белән мәчеттә бер сафта гына укыйсың икән, әле ул күрсәтми моның дине биек икәнлеген. Әгәр дә сезнең булачак хатының яки булачак ирең бер мәчеткә яки бер мәдрәсәдә укыйсы икән, әле бу күрсәтми аның диненең Әтисе кем булган, әнисе кем булган, бабасы кем булган, бабасының бабасы кем булган, шуларны карарга кушкан менә әти, әнигә, вәлигә. Карагыз, кем булган һәм кемгә ошаячак? Кемгә ошаячак? Бабасы, әтисе, әнисе кем? Һәм шуңа карап, үзегезнең фикерегезне. Инде Вәлинең сүзе җәмәгать, соңгы сүз. Шәригать буенча, әгәр дә вәли әти кеше кызын никахка бирә икән, әтисе әнисе белән киңәшә һәм кызыннан рөхсәт сорый. Атасы риза булып та, кыз риза булмаса, никах булмый. Әмма ләкин атасы риза булмыйча да, кыз риза булса, бу вакытта җәмәгать, галимнәр икегә бүленәләр, никах төзек була, әмма ләкин аның дәвамлыгында атасы Аллаһ каршында җавап бирми. Атасы җавап бирми, әгәр дә никахлар таркалса, чөнки ул үзенең сүзен әйткән була. Монда җәмәгать икенче сүз килеп чыга, әлбәттә. Мөшрик дигәч, мөселман җегетләренә христиан кызларына никахланырга ярыймы? Коръәни Кәримдә йә моңа бер рөхсәт бар. Коръәни Кәримдә. Әмма ләкин галимнәрнең фикерләре бу мәсьәләдә күпчелек. Галимнәр әйтәләр, бүгенге көндә китап әһелләре үзләренең игътикадларын югалттылар, ди. Үзләренең асылдагы игътикадларын югалттылар, әгәр дә алар бер Гайсәне илаһ дип әйтәләр икән, бу кеше белән никах төзү дөрес түгел. Гайсәне илах диюче белән никах төзү дөрес түгел. Ә бүген көндә, җәмәгать, безнең әле мөселманнарыбыз да мөселманлык дәрәҗәсен үзенең асыл гыйлемен белмәгән вакытта, кая инде безгә үзебезнең загыйфь иманыбыз белән Шушы дин әһелләре белән никах ашарга без өч айдан соң җәмәгать аларның диннәрен кабул итергә мөмкинбез, чөнки үзебезнең дә динебезне белмибез. Менә бу мәсьәләләр никах мәсьәләсендә җәмәгать шушындый канун. Шушындый нигез һәм без үзебезнең киләчәк буыныбызны турында уйласак, кем булып, нигездә кем тәрбияләнәчәген, нинди бала үстереп синең нәселең кем булавын һәм Аллаһ каршында үзеңнең балаң өчен җавап биргәндә,